der Richter gibt. Ich zeig ihm den Fickerblick. Ein paar Jahre sind gar nichts, um Wahres zu stapeln und für mich kein Hindernis. Niemals. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Ich bin auf Cocaine am Broadway. Der Richter hat keine Wahl. Ich sitz splitternackt in der Bahn. Wie um Mitternacht eine Mann. Sänger, Musik, deine Ends. Bruder, keine Drecksprüher, sondern sechs Brüder. Du wirst abgefangen vom Shisha-Café. Sechs Mann, der Wagen ist tiefer gelegt. Sechs Mann, von denen jeder Schimas geträgt. Deine Mutter wird dich nie wiedersehen. Es sei denn, die Bitch hängt im Rockerclub Haus. Denn erst dort kommst du aus dem Kofferraum raus. Ich ficke nicht, ich vergewaltige, weil ich mir alt gebe und dich im Wald ficke. Du fragst dich, was hab ich überhaupt getan? Warum liegt der Sack und die Schaufel da? Warum? Warum trägt die grau und schwarz? Ist ein Trauertag? Nein, du hast aufgesagt. Stuttgart Checkpoint. In meiner Hand sind sechs Joints. Sie nennen uns in meiner Gegend, wenn wir am Rumlaufen sind, Bad Boys. Egal, das Geschäft läuft, ich zerfetz die Beute, der Sekt schäumt. Neun von zehn reden schlecht Deutsch, aber keiner, der sich dem Gesetz beugt. Nein, der eine holt Ware aus Panama, Panama. der andere sagt Anan in Amena. Amena. Jeder spielt hart vor der Kamera, welcome to Germany, Marhaba. Marhaba. Der Rebel sie sagt, Darf. dass du keine Welle schieben darfst. Darf. Kannst du in der Rebel-Lounge vorbei und wir machen dir einen Managementvertrag. Baby, um was Geld, ich mach zehnmal so viel. Fick Rap, scheiß auf deine Melancholie. Der Betrugo macht weiter mit Beta-Profit und mein Facebook-Account wird zum Beta-Profil. Auch wenn TVs mich schaffen, bleib ich Liebling der Gassen. Du hast nur, dass sie mich nie mehr entlassen, doch ich lass den Richter Panini Linien Naschen. Schutzgeld war gestern, der Betrugo fordert böse Geld. Schüsse aus dem Sechser, bis ihr Hurensinne fällt. Für mich ist ne Bitch keine Träne wert. Wär ich Pietro, hätte Sarah keine Zähne mehr. Der erste Rapper, der für andere Probleme klärt. Fick den Richter, meine Akte ist mein Lebenswert. Egal, was der Richter gibt. Ich zeig ihm den Fickerblick. Ein paar Jahre sind gar nichts, um Wahres zu stapeln und für mich kein Hindernis. Niemals. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Guck, Bro, es ist nutzlos, deine Taschen füllen sich nicht. Ah. Ich sitz ab, wenn's rich macht, egal was der Richter mir gibt. Ah. Ich bin vom weit weg, ein High Five aus Reit Erzähl mir bitte kein Scheißdreck. Ich hab Lines, nimm dir dein Hype weg. Summer, der Hammer, der Killer, der Chief. Dieses Jahr mach ich inshallah viel. Mama hat sich ne Villa verdient. Judas chillt im Paradies. Ich bin am Start, ihr Hundebuff. Nimm dir die Versace Klunke ab. Und wie ich in den Park die Kunden mach, Milligramm genau Vakuum verpackt. Leer, Stunden in der 80er-Zone. Augen rot wie eine Paprikaschote. Ich bin der Junge, der den Haftstadt rote und Grund für die steigende Mafia-Quote. Ich bin dabei, den sind ja deiner Männer du siehst, halt kein außer uns, Banger Musik. Ah. Zwischen Kids vor Gericht wegen Nordpacks und dem Teufel, der dir Para in den Kopf setzt. Wurde Dealen zum Trendsport, Stärke zu Macht und Liebe zum Fremdwort, Hassmodus. Kopf ist gefickt wegen Tony Montana und Knastdokus. Hassmodus, Trauer ist hier gesetzt, keiner von uns lacht auf den Passfotos. Straßen sind grau, Magen ist leer, Narben und Schmerz, wir haben gelernt. Hier ist deine lilane Farbe nichts wert. Was du brauchst auf der Straße ist Herz. Nordstadt, hier ist die Endstelle, Testosteron nach Sache niedrige Hemmschwelle. Nächstes Jahr nehme ich meine Mutter und Geschwister mit raus aus dem Block. Mir egal, was der Richter, egal, was der Richter gibt. Ich zeig ihm den Fickerblick. Ein paar Jahre sind gar nichts um Wahres zu stapeln und für mich kein Hindernis. Niemals. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Judy, ich hab Hass im Blick, weil ich hatte eine kranke Kindheit, also rein mit dem Hennessy. Dreiviertel Energy, scheiß auf die Melodie, lass die Kick knallen. Kohle raushauen, abstauben, nachts draußen, Spotlight. Drei monatige Probofahrt, danach abtauchen und offline. Zwölf Monate Masterphase für den Körperbau wie Tim Wiese. Acht Zylinder unter der Motorhaube, das ist bar bezahlt und nicht Miete. Ich seh wie Rapper kassieren und seh aus wie die, die von Rappern kassieren. Der Richter will mich inhaftieren, denn ich red von Geld, wenn ich sage, ich werde von Rappern kassieren. Der Stirnappen breit fickt dein Bierflaschenhype. Ah. Wir kommen im Fünfsitzer, vier passen rein. Auch wenn sie so wie Gangster posen, deine Rap-Idole schick ich Plättchen holen. Egal was der Richter gibt. Uh. Ich zeig ihm den Fickerblick. Ein paar Jahre sind gar nichts, um Bares zu stapeln und für mich kein Hindernis. Niemals. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Das ist das Beste. Hier bunkert man Koka im Rover. Hier schlägt man Honeycomb in ins Koma. Ich zieh dich ab, was für Wurzeln ziehen. Hier wird der Kuss